אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור. חמי רודנר, מרגלית צנעני, דפנה והלל זהבי, בליווי הרכב מיוחד בניהולו המוזיקלי של שי סובול, התכנסו יחד לפני כחודש מול מאות אנשים במרכז בן גוריון שבשדה בוקר, כדי לקיים מופע מחווה מיוחד, מחווה לפרויקט שירה עובדת, אותו יזמתי לפני כארבע שנים. למופע קראו ימים של שיבולים, ובוצעו בו חלק קטן ממיטב השירים שנוצרו בקיבוצים. מ"את תלכי בשדה" של חיים ברקני מקיבוץ שער הגולן, ועד שיבולי פז של ינקלה שגיא מקיבוץ עין השופט. אני כמובן הייתי המנחה. כך שגם יש לא מעט סיפורים בין לבין. אז מי ששאל את עצמו, או אותי, לאן נעלמתי לאחרונה, הנה אחת התשובות. אבל הייתה גם סיבה נוספת. יצאתי למין חופשת פודקאסט קצרה. לא על מנת לנוח כמובן, אלא כדי לעבוד. לפני כשבוע סיימתי ליצור שני פרקים במסגרת הפודקאסט סיפור משפחתי, מי שלא זוכר או מעודכן, סיפור משפחתי הוא פודקאסט של סיפורים אישיים, המוזמנים וממומנים על ידי המשפחה עצמה שרצתה שיעשו עליה פודקאסט. את אחד הסיפורים שיצרתי, לצערי לא אוכל לפרסם בשל דרישת המשפחה. אבל את הסיפור השני אפרסם ב-27 לראשון 2015, הוא יום השואה הבינלאומי. סיפור מרתק, בינתיים חזרתי להשלים חוב ישן, ואני בעיצומה של כתיבת החלק השני על ויקיפדיה, ואולי גם יהיה שלישי. אז תהנו מהחלק הראשון של המופע ימים של שיבולים. על ההקלטה והמיקסים אחראי אבי אלבז. אה, ועוד קוריוז קטן לפני שמתחילים. ההחלטה של מיכאל וולפה המנהל האומנותי של הפרויקט ושל פסטיבל צלילים במדבר, להזמין את מרגול לשיר שירים מהקיבוץ, כל כך הפתיע את הסביבה עד שהיא זכתה אפילו בכתבה מיוחדת בידיעות האחרונות, תחת הכותרת מרגול חוזרת לקיבוץ. טוב, עכשיו באמת אפשר להתחיל. מיכאל וולפה, הבמה כולה שלך. ערב טוב, שבת שלום לכל הקהל, צלילים במדבר 18, היום יש לנו ערב מיוחד מאוד שמוקדש לציון אה, כשנתיים של אתר מצליח מאוד, אתר שירה עובדת, יפתח מזור, ינחה את הערב, ואני שמח שיש לנו אורחים באמת מיוחדים, דפנה זהבי והלל זהבי, שהם שניהם קשורים למשפחתו של דוד זהבי כמובן. חימי רודנר ומרגלית צנעני, שינעימו בשירתם, ואני גם רוצה להודות לכל הנגנים, ובעיקר לשי סובול, שמקודם ניגן כאן על גיטרה, שהוא המנהל האמנותי והמפיק האמנותי של האירוע הזה. ועכשיו אני שמח מאוד להזמין את יפתח מזור. ערב טוב לכולם. אני יוזם פרויקט שירה עובדת, שהערב הזה הוא מחווה לפרויקט ול, ולמפעלו. מיכאל הוא המנהל האומנותי של הפרויקט הזה, והיום זה אחד השיאים של הפרויקט, כי עשינו, עברנו הרבה, ארבע שנים מאז אה, תחילתו, שנתיים מאז הקמת האתר. אני לא ארחיב במילים, אני רק אה, אגיד שמהות פרויקט שירה עובדת הוא לקחת את הזמר הקהילתי שנוצר ביישובי ההתיישבות העובדת, לשמר אותו ולנסות להוציא ולקדם בחברה הישראלית את השירים הטובים שנוצרו שם ולא זכו להכרה. השירים הבאים שאנחנו הולכים לשמוע, ואפשר להגיד שרוב רובם של השירים שבכלל נשמע במופע, נוצרו בהתיישבות העובדת. אם לא באופן מלא, אז לפחות באופן חלקי. השירים הבאים יהיו ביתי אל מול גולן, שהוא בעצם שיר שהיה לכבוד חצי יובל לשער הגולן, פרץ החוצה והפך להיות מוכר ואהוב בכל רחבי הארץ, עד כדי כך ששנה אחרי שהוא יצא, במבחן הבגרות בלשון נשאל ביתי אל מול גולן, מה הנושא ומה הנשוא. אז תבינו איזה להיט זה היה, אה, וזה היה מקומי. את תלכי בשדה, שיר שהולחן לכבוד אה, טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה בקיבוץ יד מרדכי, חיים ברקני מקיבוץ שער הגולן הלחין אותו. שדות שבעמק, שהוא שיר אה, מאוד רגשי שכתב לוי בן אמיתי מדגניה ב' והלחין אפרים בן חיים מקיבוץ קריית ענבים. נקבל עכשיו את חמי רודנר. איני יודע איך היערות, איך מתכסים גגות בשלג ה... ולא ניגן, ניגן על שערות, וכליל החורש מספר לי על אביו. כאן ביתי אל מול גולן, עטור מטב הכרם, כי אני נולדתי כאן עם עץ הצלון על דשא הגנון. השקענו יחד הירמוך החור הזה כפרי הדומים שניערתי זף כמה מטרות תחתן סובבתי בשרב, כציפורים לי בקולן, כאן ביתי אל מול גולן. כשהתגייסתי כך, אמרתי לה, צבא, תנו לי רק הגה ואטוס עד קצה עולם. די לי לקדום כפרח חממה, אך העיניים שוב ביקשו את הגולה. כאן ביתי אל מול גולה, עטור מטב הקרן. כי אני נולדתי כאן עם עץ הצלות על דשא הגנון השקענו יחד היום עכור הזרם כפרי הדומים שניערתי משיזר כמה מטרות תחתם סובבתי בשער כציפורים שהעירו לי בקולם כאן ביתי אל מול גולן. השקענו יחד הירוך אחור הזרם, כפרי אדומים שניערתי משזף, כציפורים שהעירו לי בקולן, כאן ביתי אל מול גולן. תודה רבה. אני רוצה להזמין את דפנה. וחסד, ותלכי בשדה, ותלכי בו כהלך התם ומחשוף, ומחשוף כף רגלך ילטף מלא אספסת, או שלפי שיבולים ימתקו ותמתק קירתם שבע דופקת, על כתפייך חזך צווארך וראשך רענן, ותלכי בשדה על הטוב, ברחבך השקט, כאור בשולי הענן. ונשם סיפור של התלם, נשום ורגוע. וראית את השמש בראי השלולית הזהוב. ופשוטים, ופשוטים הדברים, וחיים ומותר בם לנגוע. 这一。 שסמרו מאימה ומדם, וביושר לבב שוב תהיי ענווה ונכנעת, כאחד הדשאים, כאחד האדם, כאחד הדשאים. כאחד הדשאים fazer. כל חסדים לי ושרתי ביגע, לגמוע ממך פיתך לאכול. אוספני אליך, אסוף כשיבולת, שיבולת לגורן בחג הקציר. alive. חסדים לי, ושרתי ביגע, לגמוע ממך פתחה. רצה גורלי כי אשובה אליך מעצב המוות מארץ השכול מכל חסדים לי ושרתי ביגע לגמוע ממך פתחה לוי. תודה רבה. טוב, אז איך הכל התחיל? לפני הרבה מאוד שנים עזבתי את קיבוץ משמר הנגב והתחלתי ללמוד לתואר ראשון. אבל משהו היה חסר לי. מה שהיה חסר זה השירים שעליהם גדלתי, השירים שהיו חלק מהילדות שלי, שירי הקיבוץ. והשירים האלו שנוצרו במשמר הנגב, וכל חג אה, הושרו במשמר הנגב, מבחינתי היו חלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, לא שונה במיוחד מחווה אלברשטיין או נחמה הנדל או כל מבצע אחר. אבל כשעזבתי את הקיבוץ, פתאום נשארה רק נחמה הנדל וחווה אלברשטיין ואלה נעלמו. וחלק מהם היו ממש ממש מצוינים. ואז פתאום הבנתי שיש כאן תרבות בתוך תרבות, מעגל קטן ומעגל גדול, שרק לעיתים מאוד נדירות שירים יצאו מתוך המעגל הקטן ועברו למעגל הגדול, למשל ביתי אל מול גולן. אבל זה היה די נדיר, או למשל החיטה צומחת שוב, דוגמה אה, עוד אה, מאוד בולטת זה אגדת דשא שהולחן לחתונה בקיבוץ משמרות. אבל הרוב נשאר סגור ומסוגר מטעמים אובייקטיביים, כי זה הולחן לקהילה וזה לא הולחן לתהילה, אף אחד לא חשב לפרסם את זה. ואז מכאן הגיע הרעיון ללכת ולנסות לעבור בכפרים הארץ ישראלים היהודיים, כי יש גם כפרים ערביים, לעבור ולחפש ולאסוף ולנסות לקדם את השירים הטובים שבהם בחברה הישראלית. אז באמת אה, התחלתי להתקשר לאנשים ולנסות וזה, ואנשים לא ממש אה, שיתפו פעולה, מי אתה, מאיפה באת, זה היה נשמע כמו איזה בן אדם שרוט, אני מודה, אני קצת שרוט, אבל משהו אה, מוזר כזה. עד שיום אחד הבריק לי רעיון, אימא שלי עברה לגור בקיבוץ שדה בוקר, ובקיבוץ שדה בוקר מיכאל וולפה. מיכאל וולפה מצד אחד משמיעים שירים שלו ביפן ובגרמניה, מצד שני הוא גם מלחין פה לקיבוץ, לקהילה, אמרתי, הוא יבין אותי, וגם הוא ימתג אותי. פניתי למיכאל וולפה, כתבתי לו מכתב בערך כזה גודל, כזה אורך, עם כל התיאוריה שלי על זמר ההתיישבות העובדת, שזה הפולק הארץ ישראלי, ו... צריך לנסות לקדם את זה, וזה שירים אבודים, ועוד מעט הקיבוצים מתפרקים ו- וכבר לא יהיו שירים. ו- התגובה, התשובת ריפליי הייתה, יפתח דבריך מעניינים וחשובים, בוא אליי לביתי ונדבר על זה. משפט. באתי אליו לביתו, קיבלתי את ברכתו, ואז הייתי מתקשר לאנשים, שלום, פרויקט וזה, מיכאל וולפה, אה, מיכאל וולפה, אין בעיה, ופתאום התחילו לזרום אליי חומרים, וזה הגיע לטירוף אה, מאוד מאוד גדול. אה, היום יש לנו בסביבות 4,500 שירים מקוריים שהולחנו בקיבוצים. אז אה, מה עושים עם כל השירים האלה? האם מעבירים אותם לארכיון, מארכיון הקיבוץ לארכיון יד טבנקין, או שצריך לעשות עם זה משהו? כי בהתחלה חשבנו לקחת באמת רק את העידית צריך, אה, אם נדבר במושגים חקלאיים, את השופרא דשופרא, אבל הגיעו שלושת אלפים, הגיעו ארבעת אלפים, מה עושים עם זה? אז הלכתי על הקונספט של זמר רשת. זמר רשת זה אתר שמעלה חומרים שהולחנו בארץ עד קום המדינה. ואני אמרתי, אוקיי, הם תלויי זמן, אני תלוי מרחב. לי לא משנה מתי זה הולחן, לי משנה שזה הולחן במסגרת קהילתית קיבוצית, זו תופעה ייחודית, מעניינת, נשמר את זה באתר כמו שלהם, שיעלה הכל, ג'נקיאדה, גם טוב וגם רע. אבל אה, אחד החלומות שלי היה להוציא דיסק. הצלחתי גם להגשים את, ה, את החלום הזה על ידי האתר, שהיום אתם יודעים, לא מוציאים דיסקים, זה כבר אה, פסה. מה שעשיתי, עשיתי דיסקים וירטואליים. כמו שאתם רואים, האתר כולל דיסקים וירטואליים, שמונה דיסקים וירטואליים, שמציגים את המיטב שהולחן בקיבוצים. הכל נמצא בפנים, אפשר להיכנס לכל קיבוץ ולמצוא המון המון שירים, אם הוא שלח, או אם אספתי ממנו. אבל בשביל להדגיש את השירים הטובים באמת, עשינו את הדיסקים הווירטואליים האלה. אפשר לראות שגם אנחנו מציגים מלחינים ואפשר להפוך אותם לדיסק אם רוצים, אפשר להציג לפי מלחין, לפי כותב, לפי מבצע, לפי קיבוץ, אפילו אפשר לעשות ערוץ רדיו, ערוץ רדיו, מצד שמאל לוחצים וזה פשוט מנגן כמו תחנת רדיו את כל השירים האלה. אז זה לגבי האתר, אנחנו נמשיך עם הליינאפ, השירים הבאים שיבוצעו זה זמר לספינה. שוב, דוד זהבי מקיבוץ נען, אחד היוצרים הגדולים בזמר הקיבוצי בפרט ובזמר העברי בכלל. אחרי זה שיר השדה, גם של דוד זהבי. ערב כחול עמוק שכתב מאיר אה, אריאל מקיבוץ משמרות, הלחין שלמה ידוב, תבצע, את שני הראשונים יבצע הלל זהבי, הנכד של דוד זהבי, ואת אה, ערב כחול עמוק מרגלית צנעני מקיבוץ נתניה. במקור, והיא תבצע גם את ליל גליל של אה, נתן אלתרמן ומרדכי זעירה, שמרדכי זעירה הוא גם אחד המלחינים הכי מדהימים שהיו בזמר העברי. הוא התחיל את אה, הפזם שלו בקיבוץ אה, אפיקים, עזב אותו די מהר, אבל תמיד זכר חסד נעורים והלחין להמון קיבוצים את השירי חגים שלהם ושירי עלייה לקרקע. אז בבקשה, הלל. תענוגה. הים עובד בערפל ודומיה גדולה. הרוח נח על סיפוננו האפל כוכב ראשון עלה. ואת ניצבת מנגד בשולי השחקים בלילות. ניצבת מנגד בחיוך בעיניים כחולות נא זכרי רב חובר שר אלייך בספינה רדופת בכי ושכול הוא יגיע ילדונת אלייך והשר יאיר בדרכו שוב יגיע ילדונת אלייך, והסע יאיר בדרכו. הליל רד, הנה גבעו המרחקים כלחש אילנות. כוכב בודד נדלק לפתע בשרקים לזכר הספינות. אשתה אחות לחייך, מכבלים מגדרות הברזל. עוד אזכור חיוכייך, בלילות עטופי ערפל, ואת האי הרחוב יכלאני. כיסופיי עוד יפליגו עם ליל, ויאמרו לך, ילדונת, הנני. שוב אלייך חזר החובל, ויאמרו לך, ילדונת, הנני. שוב אלייך חזר רב חובל. הברזל. עוד אזכור חיוכייך בלילות עטופי ערפל, ואת האי הרחוק יכלאני, כיסופיי עוד יפליגו עם ליל, ויאמרו לך ילדונת הנני אלייך חזר החובל, ויאמרו לך ילדונת הנני, שוב אלייך חזר רב חובל. תודה. על שדנו רד הערב, על לטל ניר וגן, ובתלם רחנבת, עוד צומת עלינו מצור. כנף הלל משמע לבוקר, החלום חלום מבטא לאור. ניצני, הלא היא מרגול. ערב טוב לכם. אני מאוד מקווה שיהיה לכם אה, טוב איתי. אני, כמו שאמר המנחה, אה, אני מקיבוץ נתניה, שכונת עמידר. אחלה קיבוץ שבעולם. בבקשה. אתם מוזמנים לשיר איתי. חוזר, ומעשן תפרחת, קטורת של הזדרכת, ומרחש בלחש, אולי הפעם, אולי הפעם, כמה כחול הערב, כמה עמוק אלוהים יודע, למה שלא תפתיע חד וחלק בפתח, כי משחרר בלי הרף, לרבות עוד פעם, לרבות עוד פעם. כל הכחול משחרר לטרף, לרבות עוד פעם, לרבות עוד פעם. רבה שיר קשה יחסית, אף על פי שיפה. אחד השירים האהובים עליי ביותר, שנכתבו אה, על ידי ההתיישבות העובדת. כאילו שאני לא באה מההתיישבות העובדת. גם אנחנו עבדנו. בכל מיני, בכל מיני, בלי התיישבות. יאללה. אלה לא אמירות פוליטיות, סתם של הדחקה. ג'ינג'י, אתה איתי? שי סובול, בחיאות כפיים. לכפר שקט רוגע, שבו שבו עם. לכן, אה, איזה כיף לי, באימא שלי. מרגול. תודה רבה לקיבוץ שדה בוקר, היה לי הכבוד והעונג לבקר. תודה רבה. עד כאן החלק הראשון של מופע המחווה לפרויקט שירה עובדת. מקווה שנהנתם. בעוד כמה ימים אפרסם את החלק השני. אז תודה לכם על ההקשבה, ונתראה בפרק הבא.